ԼՂՀ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների ծառայության կոլեգիայի նիստում ամփոփվել են 2015 թվականի աշխատանքները։ Անաստապահության վիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի պատվոցանկում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրաժարվել է առաջնահերթության կարգով քննել Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի դիմումները։ Գյուղնախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության աշխատանքի ամփոփ արդյունքները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 17-ին եւ լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 700 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև 82 մմ-անոց mm ականանետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է։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 ԼՂ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումը իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչի դաշտային օկնականներ Եվգենի Շարովը Ուկրաինա եւ Խրիստո Խրիստովը Բուլղարիա, ինչպես նաեւ ԵՀԿ գնան Գրասինյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը Շվեդիա Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումը իրականացրել են ԵԱՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը եւ նրա դաշտային օկնական Իրժի Աբերլեն Չեխիա։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դատարյացման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությունը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ այսօր կայացել է ԼՂՀ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների ծառայության կոլեգիայի նիստը նվիրված 2015 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը։ Զեկույցներով հանդես են եկել ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը տարբեր ստորաբաժանումների պատասխանատուներ։ Նշվեց, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում ծառայության կողմից իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության, փրկարարական աշխատանքների իրականացման, հրդեհային անվտանգության ապահովման, տեխնիկական անվտանգության, հիդրոօգծարայության եւ մի շարք այլ ոլորտերում։ Ինչպես նշեց Արտուր Արությունյանը, հաշվետու ժամանակահատվածում ծառայության ջանքերը հիմնականում ուղղված են եղել քաղաքացիական պաշտպանությանը։ Այդ նպատակով հրամանատարաշտաբային, շտաբային համալիր հատուկ մասնագիտական ուսումնավարժությունների եւ օբյեկտային վարժանքների մշակման ընթացքում հիմնական ուղղությունը եղել է քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականության պահպանումն ու մակարդակի բարձրացումը։ Ամեսը մեկ անգամ իրավիճակների բաժինների հետ ճշտվել են գազམ་ավորումների, ազնագազմի եւ տեխնիկայի քանակական տվյալները, գազམ་ավորումների ազնագազմի անվանացուցակները։ Գաղպաշտպանության գազམ་ավորումների պատրաստականությունը պահպանվել եւ ստուգվել է ուսումնավոր արժությունների եւ արժանքների, ինչպես նաեւ 15 թվականի նոյեմբերի 2-ից 27 ժամանակահատվածում անցկացված հատուկ մասնագիտական ուսումնավարությունների ընթացքում։ Ըստ Արթուր Հարությունյանի ծառայության կապի կազմակերպման եւ կապի որակի բարելավման ուղղությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել են մի շարք աշխատանքներ։ Ապելցանք տարածքում գործող կառավարման կետերը ենթակայեն կապիտալ վերանորոգման եւ կառավարման։ Բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի կառավարման կետի, կառավարման կետերի պատրաստականությունը բարձրացնելու նպատակով իրականացվել է մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես հունվարի 14-ից 15-ը մարտական պատրաստականության բերման պարապմունքների ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության հանրապետական կառավարման կետը։ Շրջանային կառավարման կետերը բարձր պատասխանատվության են բերվել շրջանային շտաբերի ուսումնավարությունների եւ հրամատարշտաբային ուսումնավարությունների ժամանակ։ Կառավարման կետերում տարվա ընթացքում բարբերաբար իրականացվել են կապի ստուգումներ։ 2015 թվականի ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է 24103 ահազանգ, 2014 թվականի 10431-ի դիմաց։ Ահազանգերի թվի աճը փաստում է հասարակության վստահությունը ծառայության նկատմամբ։ Նիստին ելույթով հանդես եկել հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, նշելով, որ պետությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում ծառայության գործունեությանը։ Արցախի հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արչև դրված են կարևոր ու պատասխանատու խնդիրներ։ Ներկա դրությամբ դժվար է պատկերացնել մեր հանրապետության կենսագործնեության որևէ ոլորտ, որի հետ դուք առնչություն չունենաք։ Այդ թվում են հրշեջ փրկարարական, բերքահավաքի անկորոս կազմակերպման, դժբախտ պատահերների եւ առաջին բուժօգնության ժամանակ ցուցաբերած աջակցության, երիտասարդության ռազմահարինասիրական դասերակցության եւ բազմաթիվ այլ ուղղություններով կատարված աշխատանքները։ Հատուկ ուզում եմ նշել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ակտիվ մասնակցությունը մեր երկրի անվտանգության համագարկի ուժեղացման գործում։ Միևնույն ժամանակ ծառայությունը մարկային մի շարք խնդիրներ եւ անելիքներ Դրանց մի մասը վերաբերում են նյութատեխնիկական բազայի արդեականացմանը։ Պետությունն այսուհետ եւս կանի հնարավորը գերատեսչության արժեք ծառացած խնդիրների լուծման, ծառայողների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Երկրի ղեկավարը կանգ է առել նաև ծառայությունում արկա խնդիրների վրա, տվել դրանց լուծման ուղղված համապատասխան հանրարարականներ։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2016 թվականին ներառվել է ՄԱԿ-ի պատվոցանկում գազམ་ակերպության կանոնավոր բյուջեին ժամանակին եւ ամբողջությամբ կատարված անդամավճարների համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի վարչության փոխանցմամբ 2016 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի կանոնավոր բյուջեին է փոխանցվել 150039 ամերիկյան դոլար, որպես ՄԱԿ-ին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության գծով 2016 թվականի տարեկան անդամավճար։ Պատվոցանկում ընդգրկվել են այն անդամ երկրները, որոնք ընթացիկ տարվա առաջին 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ամբողջությամբ վճարել են ՄԱԿ-ի կանոնավոր բյուջեին անդամակցության գծով ֆինանսական պարտավորությունները։ Այս տարի պատվոցանկում ներառվել է ՄԱԿ-ի 193 անդամ երկրներից միայն 27-ը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրաժարվել է առաջնահերթության կարգով քննել Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի դիմումները։ Այդ մասին հայտնել է Եվրադատարանում Ադրբեջանի լիազոր ներկայացուցիչ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի իրավապահ մարմինների հետ աշխատանքների հարցերով բաժնի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով սեկտորի ղեկավար Չինգիզ Ասկերովը։ Սակայն դատարանը հրաժարվել է դիմումը քննել նախադեպի կարգով։ Ասկերովը նաև հավելել է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը դիմել է Եվրադատարան այդ հարցով, սակայն մինչև հիմա պատասխան չի ստացել։ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետ Լևոն Սարգսյանը երեք ամփոփել է 2015 թվականին կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ծառայությունը, որ հիմնադրվել է մոտ 2 տարի առաջ, լիիրավ գործունեությունը սկսել է 2015 թվականին, իսկ փոփոխությունները սննդի անվտանգության ոլորտում հեկուս թեթև վակի, սակայն նկատելի են։ Մասնավորապես 2015-ին ծառայության կողմից իրականացված 622 դիտարկումներից 452-ը իրականացվել է սննդամթերքի անվտանգության, որակի եւ օպերատիվ հսկողության տեսչության կողմից, 90-ը բուսասանիտարիայի, 85-ը անասնաբուժության տեսչության կողմից, որի արդյունքում հայտնաբերվել եւ խոտանվել են մսամթերք, կատնամթերք քաղցրավենիք, հրուշակեղեն, հյութամթերք եւ զովացուցիչ ըմպելիք, ձու, թեյ, արևածաղկի ձետ, պահածո, չիպս, ալկոհոլային խմիչքներ։ Կարևոր հանգամանքն այս ամենում խանութներում հայտնաբերված ժամկետան ցապրանքների քանակի նվազումն է 2014 թվականի համեմատությամբ նշում է ծառայության պետ Լևոն Սարգսյանը։ Բացի նրանից, որ ժամկետանց ապրանքների արկայությունը իրենց ծավալներով նվազել են, նաև ունենք մեկ այլ առաջընթաց, խոսքը վերաբերում է այն խանութներին, որտեղ արկայություն չկա ժամկետանց ապրանք։ 2014 թվականին այն խանութների թիվը, որտեղ մենք չհայտնաբերեցինք ժամկետանց ապրանք, չէր անցնում 2%-ը, բայց 2015 թվական 39%-ում ժամկետանց ապրանք չի հայտնաբերվել։ Սա նշանակում է, որ զարգացման դինամիկան էական 2015-ին ծառայությունը ստուգումները իրականացրել 90 տնտեսվարող սուբյեկտներում, որից միայն 27-ում չեն արցանագրվել խախտումներ։ Մնացած 63-ի նկատմամբ հարուցվել է վարչական վարույթ եւ նշանակվել տուգանք 6 միլիոն 385 հազար դրամի չափով առանց դատարանի դիմելու արդեն այս գումարի 70%-ը մուծվել է տնտեսվարողների կողմից պետական բյուջե։ Պետք է ասել, որ տնտեսվարողների նկատմամբ հնարավորինս կիրառվել են նվազագույն տուգանք։ Սնդի անվտանգության պետական ծառայությունը դիտարկումներ իրականացրել նաեւ մսի վաճառքի գետերում։ Հայտնաբերված խախտումների մասով տրված բոլոր հանձնարարականները կատարվել են, բացի մեկ դեպքից, որի նկատմամբ հարուցվել է վարչական վարույթ եւ նշանակվել 250 000 դրամի չափով տուգանք։ Հայտնաբերվել են բակային հակասանիտարական պայմաններում մսի վաճարկի 23 դեպք, որի արդյունքում իրացման ենթակա միսը շուկայահանվել է։ Ծառայության բուսասանիտարիա հետեշտության կողմից եւս իրականացվել են դիտարկումներ բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքի վաճառակետերում։ Այս պարագայում իրականացվել են նաեւ բացատրական աշխատանքներ բանջարեղեն հատկապես ձմերուկի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարողների հետ։ Պատճառն այն է, որ ամենաշատ նիտրատները միշտ հայտնաբերվում են ձմերուկի մեջ։ Վեց տնտեսվալողներից 4-ի մոտ առաջի անգամ արձանագրվել է նորմաներին համապատասխան արտադրանք, այսինքն 2013 թվականների տվյալները, երբ մենք ուսումնասիրել ենք նիտրատների քանակը ձմերուկի մեջ Արցախում արտադրող եղել է 150-ից 200, 2014 թվականին այն իջավ մինչև 120, ինչ որտեղ 70, 80 եւ անցած տարի փաստեցինք, որ 4 արտադրողի մոտ նորմաներին համապատասխանում է եւ խոսքը 4 արտադրողի մոտ երբ որ նշում ենք, դա մոտավոր 400 տոննա եւ ավելի քանակի մասին է խոսքը խոսքը։ Երկուսի մասով խախտված էր 20%-ով։ 2015-ին ծառայությունը աշխատանքներ է տարել նաև օրենսդրական ու կառուցվածքային բարեփոխումների ուղղությամբ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծառայությունն իր հերթին նույնպես ենթարկվել է ստուգումների քաղցարայության, եդատախազության եւ ֆինանսների նախարարության կողմից։ Արդյունքում միայն ֆինանսական նկարագրում հայտնաբերվել է երկու փոքրիկ թերություն։ Հաստեցին, որ ծառայությունը առանց խախտումների այդ ոլորտներով աշխատանք իրականացվում։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում խուսափել իրավիճակի հետագասրումից։ Ես կարծում եմ ամենակարևորը այն է, որ կողմերը կամ Կիև զսպվածություն ցուցաբերեն, խուսափեն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի սրումից, ասել է Ստոլտենբերգը։ Թուրքական Evrensel հրատարակչությունը տպագրել է Նևզատ Օնարանի երկհատորյան նոր գիրքը, որում քնության է ենթարկվում թուրքական ազգայնականության տնտեսական քաղաքականությունը։ Գրքում ուսումնասիրվում է առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ միություն եւ առաջադիմություն կուսակցության կառավարության ուրիշների ունեցվածքի լուծարման հիմքում ընկած տնտեսական քաղաքականության պատմությունը, սկսած 1915 թվականից մինչև մեր օրերը։ Գրքում վերլուծության է ենթարկվում, թե Օսմանյան կայսրության վերջին շրջանում եւ հանրապետական Թուրքիայի առաջին տարիներին ինչպես է պետության կողմից յուրացվել ուրիշների գույքը եւ կուտակվել թուրք իսլամական կապիտալը։ Օնարանի աշխատությունը ուսումնասիրում է թուրքական ազգայնականության արյունալի տնտեսական քաղաքականությունը եւ դրա ազդեցությունը այդ հողերի վրա բնակվող ոչ թուրքերի եւ մուսուլմանների վրա։ Գրքում Օնարանը օգտագործել է Թուրքիայի կառավարությանը կից Օսմանյան եւ հանրապետական արխիվային փաստաթղթերը եւ Ակոս ու Ջումհուրիետ թերթերի արխիվային նյութերը։ Ուսումնասիրել է տնտեսական քաղաքականության մասին օրենքն ու դրույթները, ինչպես նաեւ օրենքի վերաբերյալ խորհրդարանում կատարված քննարկումները։ Ադրբեջանի ատելության եւ ագրեսիայի մարդու իրավունքների ոտնահարման մշակույթը շարունակվող ռազմատենչությունը եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդությամբ խաղաղ բանակցային գործընթացի մերժումը սպառնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ֆիզիկական գոյությանը։ Այդ մասին ասել է Մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանը, ով մասնակցել է անվտանգության խորհրդի Մակի կանոնադրության նպատակների եւ սկզբունքների նկատմամբ հարգակը որպես միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման առանցքային տար խորագրով բաց քննարկմանը։ Իր ելույթում դեսպան Մնացականյանը երախտագիտություն է հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին 3 հիմնարար հարթության, խաղաղություն, զարգացում եւ մարդու իրավունքներ ուղղությամբ համապարփակ եւ հաստատակամ մոտեցման համար։ Դեսպան Մնացականյանը մեծապես կարևորել է միջազգային հանրության համախմբված աջակցությունը բանակցային գործընթացին, քանզի այն նվազագույնը զերծ կպահի մեր ժող կողմին կարգավորման սկզբունքներից շեղվելուց։ Անվտանգության խորհրդի բաց քննարկումը նախագահում էր Վենեսուելայի արտգոստախարարը, իսկ 7 տասնյակից ավելի պետությունների ներկայացուցիչների թվում ելույթներով հանդես են եկել Անգոլայի, Իսպանիայի, Գայանայի, Արգենտինայի եւ Էլ Սալվադորի փոխարտգոստնախարարները, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Մարզասերների համար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ընթացող Խազարի Գավաթ մրցաշարի 8-րդ տուրում հայ շախմատիստ Կարեն Գրիգորյանը կրկին հաղթանակ է տոնել։ 8 տուրերի արդյունքում վաստակած 6.5 միավորով հայ շախմատիստը երկրորդ հորիզոնականում է։ 9-րդ տուրում Գրիգորյանի մրցակիցը լրացուցիչ ցուցանիշներով առաջին հորիզոնականում գտնվող Իրանցի Մաշուդ Մոսադեկփուրն է։ Առաջատարներից կես միավորով հետ է մնում 5-րդ հորիզոնականում գտնվող Հովանես Գաբուզյանը, ով 8-րդ տուրի պարտիան ավարտել է ոչ ոքի արդյունքով։ Այս տարվա մրցաշարին մասնակցում են 77 շախմատիստներ, որոնցից 12-ը գրոսմայստերներ են։ Փետրվարի 29-ին Մոսկվայում կմեկնարկի Aeroflot Open խոշոր շախմատային փառատոնը, որի շրջանակներում կանցկացվի 3 մրցաշար։ Բացման արարողությունը տեղի կունենա փետրվարի 29-ին, իսկ 1-ին տուրի հանդիպումները կկայանան մարտի 1-ին։ Մրցաշարին մասնակցելու համար Հայաստանից արդեն հայտավորվել է 10 շախմատիստ։ Թորակման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հնարապետության տարածքում սպասվում են անպամացություն, տեղուններ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի, տեղտեղ հնարավոր է ուժգնացում մինչև 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։